Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi ba'd Mi nastavljamo znači sa Rijadu Salihinom poglavlja Taubi i stigli smo do 19. hadis i taj 19. hadis kaže na imam nevi da je prenesen od Zirra ibn Hubejša Zir ibn Hubejše. قال أتيت صفوان بن ابن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من, جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيره مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح أحرجه ابن خزيمة وسنده حسن دبر تابع حديث زر ابن حبيشة زر ibn Hubejš je tabin. Znači nije ashab. I on kaže da je došao kod Safvana ibn Asala koji je ashab. Znači tabin došao kod ashaba. Radijallahu anu Es'eluhu anil meshi alal hufejn. Kaže on, došao sam ga pitati o potiranju po obući. El huf, to je ono što nosimo na nosi. Znači prije su to bile kone od, od, od životinske kože što su oni pravili, u tome su hodali i tako dalje. Uglavnom sve što je na nozi, a čim stajemo na, na, na, na tlo, zove se huf. Znači ne mora biti mestve. Možda spominje po mestva. Mestve su vrsta obuće samo. Nešto što stavljamo na noge. I to, to su po ovim nekim mezebima hanefijskom naročito, jer oni smatraju da ne može po čarapima, a to je druga tema, učili smo i tamo u Fiku i zato su oni to Ali hof je znači sve što nosimo na nozi, tako da kažemo to je obuće. Pa kaže, mađa Ebike I kaže mu, Safan, šta te je dovelo ozir? Znači, zbog čega si došao? A taj tabin imao problema, najem nije imao problema, nego nije dobro sa žvakom s mesha po obući. Nije mu jasno kako je to dozvoljeno, šta, koliko i kuda. Pa kaže on ul ilm. Tebi me je dovelo traženje znanja. Znači, došao sam tražiti znanje kod tebe. I onda mu taj Asfab kaže, Uistinu, ikete tadao ađnihateha li bila ilmi ridan bima jetlub. U istinu meleci spuštaju svoja krila onome koji traži znanje zato što su zadovoljni tima što traži. Imamo ovdje jednu stvar, to je u hadijskoj nauci poznato kao Meukuf, a ima propis merfua. Šta je meukuf? Znači, i govora sahaba. To je meukuf. A šta je merfu? To je mursel. Znači, to je, to je ono što se pripisuje poslaniku. To je merfu. Imamo tri vrste predaja znači po, po, onom, po onome kome se prepisuje. Imamo mektu, Maukuf i mrfu. Maktu to su predaje tabina i ostali. Mar, maukuf to su predaje sahaba, a mrfu to je ono što se pripisuje da je poslanik sallallahu alejhi rekao. I to ne utječe ni uopšte vezano za vjerodostojnost ili ne. Znači tako se zove predaja zato što je što su poslanikove riječi, što su sahabove riječi. Imamo jednu, jednu stvar, a to je kada ashab kaže nešto, znači to je maukuf, ali ima propis marfua kao da je poslanik sa selem to rekao. Kada to biva? To biva kao što je u ovom slučaju, kada ashab kaže nešto što nije moguće reći po svom mišljenju. Znači, kako će ashab znati da meleci spuštaju svoja krila? To je gajb. Jel tako ili nije? Znači, dešava se često da sahabi kažu nešto, a ne pripišu to poslaniku iz nekog razloga, ili što, su na, što nisu to smatrali sjelom znanja gdje širi saznanje, pa kažu rekao je poslanik kao što su dečevi u džamijama, ili jednostavno go, govori nekad, desi se nekada da čovjek kaže nekad i ajet izgovori kao, kao dio teksta ili slično, citat nekakav Zbog svega toga u ovom slučaju mi kažemo ovo je maukuf, uistinu je to ashab rekao, ali ima propis merfua, kao da je to poslanik za nam rekao. Jer to se ne može reći po svom nahođenju, nego je moralo se čuti od poslanika zato što je to gajb. فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول kaže on kopkalo me u grudima nešto u vezi sa meshom po obući nakon velike i male nužde. وكنت امرأ من أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم a ti si bio čovjek koji se družio s poslanikom فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا pa sam zato došao da te pitam da li si čuo poslanika da spominje u vezi s tim bilo šta znači čovjek došao ima problema nije mu jasno jasna mesela potiranja po obući I sad došao, kaže, jesi čuo od poslanika sam? Vidite, ovdje pitanje, ovo je jedan, jedan propis. Znači, nije došao taj tabin da ga pita i kaže, šta ti misliš? Nego pita, jesi li čuo da je poslanik sa selom rekao u vezi s tim nešto? I zato kod nas, kao što kažu učenjaci, i to je opšte pravilo, mišljenja učenjaka nisu dokazi nego se za njihova mišljenja traže dokaze. To je fiksko pravilo kod nas, oko kojih se slažu svi. Samo neke neznalice to uzimaju, mišljenja učenjaka i, i, i ne pomjeraju se od, od toga, a u principu i sami ti učenjaci su postavili to pravilo i ponašali se u skladu s tim pravilom. A to je da mišljenja učenjaka nisu dokazi, nego se za njih traže dokazi. I ako se ne nađu, ona nisu validna. E tu je sad kod nas, to je razlika između e, muslimana recimo i drugih nekih. U čemu? Razlika u tome što mišljenje naših velikana mi ne smatramo svijetim slovom koji se ne smije promijeniti, koji se ne smije uzimati za raspravu, za ko, vagati se između drugih i tako dalje. Nema toga, nego jednostavno postoje znači stvari, ali naravno postoji isto tako jedna veoma bitna stvar, a to je da ne raspravlja o tome svako. Nego ko može da raspravlja i ko ima pravo da raspravlja i kada, i kada naiđemo na mišljenje priznatog učenjaka a mi znamo nešto recimo od dokaza jer nam nije jasno znamo neki ajet i nije nam jasno kako to da uskladimo to mišljenje ne trebamo žuriti i reći greška je to mišljenje nego šta trebamo otići do učenog i izložiti svoj problem kao što je ovaj Asab Otabina tabi ima uradio. Imao problem sa tim, on je čuo dokaze, čuo ovo, zna zna ajeto abdestu šesti, ajete sure majde. I to mu je bio problem i zato je došao. Pa kaže Asab da naređivao nam je kad smo na putovanju da ne skidamo obuću tri dana i tri noći. Osim ako se o Znači, kada je u pitanju džunupluk, onda u tom slučaju ne možemo se kupati u obući, nego moramo skinuti, saprati cijelo tijelo, da skinemo žonupluk i onda nakon toga možemo koristiti mese. Samo nam je dozvolio, znači nakon velike, male nužde i sna. Znači ovaj hadis je dokaz da san kvari abdest. A u vezi sa snom ima oko devet mišljenja da li kvari abdest ili ne kvari, u kojim slučajevima kvari, u kojim ne kvari. Ovaj hadis je dokaz za one koji kažu da bilo kakav san kvari abdest. Čim zaspiš, pokvarno, svejedno sjedio uspravno ili sjedio ležeći, jer neki kažu ako sjediš ovako i zaspiš, ne ti san. Ako sjediš drugačije, ti san i tako dalje. E, razlog tom razilaženju je što san ne kvari abde sam po sebi. Nego kako to bilježi imam Tirmizi u drugom hadisu, kako se Ali radijallahu anhu, da je poslan selam rekao, oči su zavežlja zavežljaj posude. Znači, hoće da kaže, dok si budan, možeš da kontrolišeš izlazak vjetra, izlazak mokraće, izlazak bilo čega što kvari abdes. Čim se sklope oči, zaspiješ, više nemaš kontrolu možda je nešto izašlo, možda nije i tako dalje. I zato san kvari abdest, a ne sam po sebi. Bilo i onih koji smatraju da san ne kvari nikako abdest, da blagno umra se prenosi da bi on abdestio se prije spavanja i kad se probudi klanjao bi, ne bi uzimao abdest Jer je smatrao da, da san uopšte ne kvari abdest, nije bilo dokaza jasnog da, da, da san kvari abdest, međutim na osnovu ovakvih predaja i drugih predaja koje se spominju u vezi s tim, učenjaci su došli do zaključka da zaista san kvari abdest, ali ne sam po sebi, nego zbog mogućnosti da se pokvari abdest. Znači, ovo pitanje je završeno. Kaže nam dalje ovaj ashab, upitao sam, da li si ga čuo da spominje nešto u vezi s ljubavi? Znači, u vezi s ljubavlju, koga čovjek voli, šta voli i tako dalje. Kaže da, bili smo s poslanikom na putovanju i dok smo bili kod njega, pozvao ga je Beduin jakim glasom, zadero se. Beduin se obično deru. I sad Beduin se zadero i rekao, Mohamede pa mu je poslanik Selem odgovorio približno istim glasom, tu sam. Znači iz ovoga učenjaci uzimaju jedan edeb, a to je da, da se prema čovjeku obhodimo onako kako je njegovo stanje. Znači ovdje beduin se deru, viču i nam je i njemu isto tako odgovorio, znači jer to je njihova priroda. To se ne može znači ispraviti. Rekao sam tom beduinu teško tebi spusti svoj glas jer ti si kod poslanika srlem zabranjeno ti je glasno govoriti kad si kod njega. Misli na suru al koja je već bila objavljena u kojoj se naređuje da se spusti glas kad, se, kad, kad je u prisutu poslanika A on reče, tako mi Allaha neću. I onda Beduin reče, šta je s čovjekom koji voli ljude, koji voli neke ljude, ali nije kao on. nije kao oni. Znači, misli on da on voli Muhammeda, voli ashabe, ali ne radi ibadete koji radi on. Znači, ne klanja možda noćni namaz, e, ne posti koliko oni poste, ne trudi se koliko oni se trude sadakama i tako dalje. Ko beduini. Znači, seljaci, rade ljudi i tako dalje. I šta je s takvim čovjekom? Poslije se nam reče, čovjek će biti s onima koje voli na kijametskom danu al mar'u ma men I to je opšte pravilo. Čovjek će biti s onima koji voli na kijametskom danu. Zato naši učenjaci kažu da će biti ljudi iz ovoga umeta koji će biti proživljeni sa raznim drugim umetima. Nekada sa evrejima nekada sa kršćanima, nekada sa hindusima, nekada sa mm, ovima koji ne vjeruju ni u šta, teistima i tako dalje. Zašto? Zato što ih je volio pa makar, makar nekada i obavlju neki ibadete i slično. I iz toga isto tako razumijemo da i ljubav osnova ibadeta. Osnova ibadeta je ljubav i zbog toga je u drugom hadisu nam mi rekao najčvršća imanska veza je ljubav u ime Allaha Đelešanu i <clears throat> mržnja u ime Allaha Đelešanu. Zatim kaže Ashab, govorio nam je poslanik srlem i spomenuo je vrata koja su napravljena na zapadu, odnosno stvorena na zapadu. Široka su koliko jahač može 40 godina prijeći ili 70, nije siguran prenosilac, 70 godina u pravcu Šama. Znači u pravcu tamo e, Sirije i tih područja. Allah je ta vrata stvorio na dan kad je stvorio nebesa i zemlju i ostavio ih je otvorena za te obu i neće se nikada zatvoriti sve dok sunce izađe kroz njih. Znači kad sunce izađe kroz ta vrata, to jest izađe sa zapada, ta vrata će se zatvoriti i ta oba više neće važiti. Ovo nam je prenio Tirmizi i drugi, kažu Nevevi, a hadis je Hasan Sahih Dole nam ovaj sahibija kaže da je Hasan dobar, a vjerodostanim ga ocinio Ibn Hibban u svom sahiju. Znači, iz ovoga razumijemo da ovo što mi vidimo ovdje, i to je inače e, možda interesantno za vas, da imamo dvije, dvije vrste neba imamo nebo u smislu da je to ono što vidimo iznad nas, to je ovo plavetnilo koje vidimo. I imamo nebo koje se misli na nebeski svod. Znači, to je prava jedna građevina koja ima svoje vrata, ima svoje prolaze, i Kur'an o tome govori mnogo. I ljudski rod još uvijek nije došao do toga da dopre do tog nebeskog svoda Znači još nije došao da stigne, e tu smo sad doprli, nego još uvijek su tu negdje sve unutar tog unutar te praznine koja se nalazi između toga, a da li će ikada doći do tog nebeskog svoda? Džini jesu došli džini dolaze i prisluškuju, to se, to se vidi iz Kur'ana, znači prisluškivali su i ranije, doprli su do tog nebeskog svoda, što znači da su džini puno jači od ljudi. A što se tiče ljudi, da li će doći nekad pomoći ovih svojih pomagala, to samo Allah zna. I imamo ta jedna vrata koja se zovu vrata Teobe vrata pokajanja i iz tog zaključujemo da čovjek u bilo koje doba dana može se pokajati samo ako ispunite određene uslove. Wallahu Mislim Niste se umorili? <laughs> Sljedeći hadis koji ćemo, ćemo govoriti je hadis Ebu Sejda Sada ibn Malika ibn Sinana al-Hudrija radijallahu anhu u kojem stoji أن النبي النبي الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نسف الطريق أتاه الموت فاختسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكم فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية, وفي رواية فنأى بصدره نحوها Eto, to je to. Kaže nam Ebu Sejid Sad ibn Malik ibn Sinan al-Hudri da je poslanik sa selem jednom prilikom rekao prije vas živio je čovjek koji je ubio 99 ljudi. pa je pitao ko je najučeniji čovjek na zemlji, pa su ga uputili na jednog pobožnjaka. Kad je došao kod njega, rekao mu je da je ubio 99 ljudi, pa može li se on pokajati? A njemu pobožnjak reče ne. A on ubi i njega i namiri stotinu. Potom je ponovo pitao ko je najučeniji na zemlji, pa su ga uputili na učena čovjeka. Kada je došao, rekao mu je da je ubio stotinu ljudi, može li se pokajat, pa mu je čovjek rekao da, a šta te, šta te to sprečava da se pokaješ? Ali idi u tu i tu zemlju, jer tamo žive ljudi koji robuju Allahu Đalešanu, pa i ti robuju Allahu s njima. I nipošto se ne vraćaju u svoje mjesto, jer to je loše mjesto, ljudi u njemu su loši. I čovjek je krenuo da učini znači hijđru iz svog mjesta i kada je došao do pola puta dođe mu smrt i umre. Pa su se meleci milosti i meleci kazne sporili u vezi s njim. Pa su meleci milosti rekli, čovjek je došao kao pokajnik, srcem okrenutim ka Allahu, a meleci kazne su govorili nikada u životu nije uradio nikakvo dobro. Pa je došao čovjek, odnosno melek <clears throat> u liku čovjeka. I meleci složiše se <clears throat> da on bude sudija između njih u njihovom sporu. Pa je čovjek rekao, odnosno melek u liku čovjeka, izmjerite kolika je razdaljina između dvije zemlje, između dva mjesta. Pa koje mjesto bude bliži, neka ga uzmu oni. Znači, ako je loše mjesto, meraci, e, tako dalje. Pa kada su izmjerili, vidjeli su da je bliži zemlji u koju je krenuo. I tako su ga uzeli meleci melaci milosti. U drugom rivajetu u sahihu, šta znači sahihu? Ili Buharija, ili Muslim, ili Buharija i Muslim zajedno. Stoji u drugom rivajetu da je bliže bio dobroj zemlji za pedalj i, i tako je i ubrojan u, njene stanovnike. A u trećem rivajetu, ponovo u Sahihu, Allah je objavio mjestu, o, o tom mjestu, toj zemlji gdje je to dobro mjesto da se približi, odnosno da se udalji koje je loše mjesto, a da se dobro mjesto približi. Pa kada su izmjerili, vidjeli su da je bliži za pedalj i oprošteno A u četvrtom rivajetu, da je čovjek kada je umirao svojim grudima, pomjerio se, želio biti što bliže toj, toj zemlji. To je ovaj hadis koji je zabilježen u vezi s ovim čovjekom. Prvo, iz ovog hadisa zaključujemo sljedeće. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je govorio o prijašnjim narodima. Je tako li? I kažu naši učenjaci, među njima posebno Ibn Kesir u uvodu u svoj tefsir, obratio je posebnu pažnju na tu temu, a to je pitanje Israilijata. Šta su Israelijati? Jeste čuli neka za Priče To su kazivanja o Beno Izraelčanima, znači Israelijat Israil, znači Beno Israil, znači to su kazivanja o njima. E sad njihov propis, to što si drugi dio rekao, to sad o tome govorimo. Razumijete to? Ibn Kesir u svoj tefsir kada je govorio, pošto u tefsiru ima mnogo tih Israelijata, naročito o tim kazivanjima prije, on kaže da ilijate možemo podijeliti u tri skupine. Koje su to skupine? Prva skupina israelijati u koje vjerujemo, a to su israelijati koji su potvrđeni u Kur'anu ili sunnetu. Kao što je slučaj sa ovim hadisom. Znači, ovaj čovjek, poslanik o njemu govori da je živio prije i da je to i to uradio i tako mu se desilo. To je kazivanje o priješnjim narodima, Israelijatima, ali tako nije. I mi vjerujemo u to, zašto? Zato što je potvrđeno šta? U, u sunnetu konkretno ovaj slučaj, a inače ako je potvrđeno u Kur'anu kao što je brojni, recimo jedna trećina Kur'ana otprilike, kao kažemo Fesije, govori o tim događajima, priješnjim narodima i tako dalje. Znači to je prvi dio. I mi vjerujemo u to, zašto? Zato što je to potvrđeno u našim objavama. Je tako li nije? Drugo, druga vrsta, ono u koju ne vjerujemo. Znači, znamo da je laž i tvrdimo da je laž, da je neistina. Koji su to? Kažu učenjaci, mogu se srstati u dvije podskupine te. Prvo, oni za koje je Kur'an ili sunnet, za koje su negirali, znači njihovu tačnost i ispravnost. Znači, stoji u Kur'anu da to nešto što je spomenuto u tim isregatima nije tako. Ili u sunnetu stoji da nije tako. Znači, to je jasno, mi znamo da je to neistina na osnovu toga. Druga podskupina, znači pod, B, ta koju ne vjerujemo, je ono što se kosi sa temeljnim principima vjere koji su inače temeljni uz vjerama svih poslanika. Znači, prosto se kosi, nemamo nekakav tekst konkretan iz Kurana za ali znamo da se kosi sa, sa šest imanskih šarta koji su bili imanski šarte svim vjerovjesnicima i poslanicima. I Musaov narod je u tih šest imanskih šarta. I Isaov narod, i, i vrijeme Davuda, i vrijeme Sulejmana, i vrijeme Huda, i da i Nuha, i ostalo. Svi su oni vjerovali u tih šest imanskih šarta. To se nikad nije mijenjalo. Mijenjali se samo neki propisi. I sad recimo, evo primjer zato to U suri Sad Allah kaže da su došli dvije grupe ljudi da vudu, ali selam preko zida. Fatasavvar al mihrab kaže Žešanov i oni dođuši preko zida tajno. ففزع منهم i se prepade. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتد kažu nemoj se mi smo ljudi koji su jednim drugima nanijeli nasilje, nepravdu i ti nama presudi i budi pravedan kaže in hada ahi lehu, lehu tisunu tisuna nađe valije tu nuahide. fa kala ahfilniha u azini fil hitabu. Kaže, imam 99, ovaj moj brat ima 99 ovaca. imam jednu. I on je mene nadjačao u raspravi i govoru, rekao, dajte meni tu jednu svoju. I uzeo mi tu jednu. Kaže, Davud, la kad bi svali na džetike lanjači. Kaže, Davud, nasilje ti je učinio zato što je tražio i tu jednu tvoju ovcu da bi priključio svojih 99. I dalje navodi se i na kraju Alšanu kaže da je Davud shvatio ne Davuda na nafetena i Davud se uvjerio da smo ga mi na iskušenje stavili fastakfara rabbehu wa harra i zatražio oprost za to, pao na seđdu i pokajao se. Šta je bila Davudova greška ovdje? Nije saslušao obje strane, znači ne smije kad ja prisutiti na osnovu jedne strane. Međutim, šta stoji u Israelijatima? U israelijatima stoji da je Davud imao 99 žena. I da je njegov nekakav e, činovnik, e, što ja znam, vojskovođa, imao jednu ženu koja je bila veoma lijepa, koja se dopala Davudu. A pošto je udata nije mogao dobiti, znači uvrstiti u svoji, među svoje žene, i šta je uradio, poslao je tog vojskovođu u, u ratu sukob gdje će sigurno biti pogubljen. I na taj način je šta? prisvojio dušu. Jel to stoji? Znači ne stoji to, to se vidi, jer to ne može biti nije u skladu sa vjerovjesničkom misijom, jer oni nisu ljudi koji su došli da zadovoljavaju svoje strasti, nego su ljudi koji su došli da, i sad da, da pošalju smrt čovjeka ili čovjeka zbog jedne žene, nije, nije znači u skladu sa osnovnim vjerovanjima, to je vjerovanje u poslanike koje podrazumijeva između ostalog da naravno izbjegavaju svakako vid podlosti, spletki i slično, naročito u ličnu ili vlastitu korist. Razumijete to? Drugi primjer, zato je primjer i e, Ejuba, ali se nam, za kog se kaže da je zbilja bio bolestan i da je bolao u nekim rivajetima 18 godina, u nekim više manje, nije važno, ali spominju se nekakvi rivajati da je on toliko smrdio, da, da mu se tijelo raspadalo, ovo, ono, kažu učenjaci, e, i to nije u skladu sa osnovnom zadaćom vjerovijestištva i poslaništva, tako da i to nema osnovi i ne može se prihvatiti kao, kao valjano. Jer poslanici mogu biti iskušani i ostalo, ali ne u tolikoj mjeri da odbijaju od svoje osnovne znači, poruke i slično. Znači, bolest kakva je bila, ako nije pojašnjena u ajatima ili hadisima, ne može se uzeti iz drugih nekakvih izvora i slično. Ili recimo za Luta a.s. Znači oni kažu za Luta da je, da je Luta a.s. pošto su njegovi stanovnici, stanovnici u, to, u tom mjestu bili homoseksualci, kada je izbjegao spavaju sa svoje dvije kćeri, odnosno stoji tamo konkretno da su ga one napile i da su s njim spavale i slično. Mislim, pristoji li to govoriti o, o tome? Znači, brojni su drugi primjeri znači, tog drugog dijela gdje se kosi sa osnovnim principima vjere i zbog toga ne može se to ni, ni prihvatiti. I treća, to je bila druga. Prva je bila koja, ono koju vjerujemo, ono koju znamo da, da je neistina. I treća, to je ona koja nije ni potvrđena, ni negirana, niti se kosi s ovim. E to je ono što ti kažeš, a, što kažu učenjaci, dozvoljeno je o tome govoriti kao pouku, ali nikako kao širijetski propis ili komentar nečega ili slično, nego samo za pouku, i ne, niti u to vjerujemo, niti u to ne vjerujemo. Znači, ostavljamo to onako otvoreno i to nije od nekog značaja krucijalnog ni za naše vjerovanje, ni za naše propise u vezi sa, sa vjerom. Pa recimo primjer da, da, kažu koji je boje bio pas i koje rase i koje vrste on, stanovnika pećnje Znači, od koje vrste, i od kojih drveta recimo. Ili koje je to drvo, da li je to u džernetu koje je Adem pojeo, da li je jabuka ili nešto. I tako dalje. Ili recimo da je, da je zmija bila neprijatelja Ademu i da je ona spuštena sa Iblisom i sa ovim. Znači da je spušten Iblis, Adem, Hava i zmija. I da je otac zmija neprijatelj čovjek. To su ti neki primjeri. To je prvo. Drugo o čemu govori ovaj hadisa, to je <clears throat> to je da ovaj čovjek radi ubistva i on je došao s konto da je to grijeh i da se treba pokajati. I uistinu je to tako. Ubistvo drugoga, a i samog sebe smatra se najvećim velikim grijehom. Znači među najvećim velikim grijesima čak šta više može se smatrati najvećim velikim grijehom po našoj nekakvoj podjeli, ako bismo uzeli da je širk, nije veliki grijeh, nego jest on veliki grijeh, ali da izvodi iz vjere, ili ako bismo uzeli sihar da i on znači nevjerstvo, onda bismo našli da grijeh koji, koji je najveći, a ostavljate ipak u krugu, znači islama, upravo ubijstvo. Ubiti drugoga i slično, iz bilo kojeg razloga. Zbog toga ćemo naći recimo koliko ima šerijetskih principa, ciljeva šerijeta. Pet. I oni su gradacijski poredani. Zaštita vjere, to je prvi princip. Zaštita života odmah iza. <clears throat> I zbog toga su, vidiš, gradacijski poredano zaštita vjere. I zbog toga su najveći grijesi siheri širke. Jer oni direktno diraju vjeru, ruše čovjekovu vjeru. Drugo, zašta života. Znači ubiti drugoga e, ili ubiti sebe i slično, odmah spada iza toga. Potom zašta časti. U to spada zabrana bluda, homoseksualizma, lizbizma i ostalog što ima. Zatim ide zašta i metka. Tu spada zabrana krađe, otimačine i tako dalje. Prevare. I peto, zaštita razuma. To je pet šarijetskih ciljeva gdje su svi poslanici i vjerovjesnici došli da to ispune. E sad, u vezi sa ispunjavanjem tih ciljeva nekad su se razlikovali određeni propisi od, od poslanika do poslanika, u zavisnosti od naroda u kojem je živio. Ali svi su dolazili iz tih pet zajedničkih ciljeva, da zaštite vjeru ljudi, zatim da zaštite njihove živote, zatim da zaštite njihove časti, njihov imetak i njihov razum. I <clears throat> prema tome, ovo što se dešava sad, recimo danas, ti nekakvi koji te bombaši samoubice ili e, atentati, ja ne znam ko to može na koji način opravdati. Na koji način da kažeš ti, ko može izdat fetvo takvu da dođe i kaže, eto jednostavno ti se ubi, ubi sebe, ubi druge. Za koji cilj? Zašto? Na osnovu čega? Ne mogu da shvatim kako može neko na osnovu nekog e, dokaza, gdje da nađe dokaz? Komu to može dozvoliti da prekrši takvo jedno božansko pravilo koje je od, od Nuh a.s. pa do Muhameda a.s. postavljeno da ne smije se dirati život drugog? Kako to porušiti? Zašto? Bilo je zuluma i prije 21. vijeka. I prije Amerike je bilo zuluma. Pa nikad u istoriji islama nije se desila takva jedna pojava. Čak su i oni koji su nekad, recimo na džeziri slušaš ili, neki, neki, koji su bili u zatvorima zato što su govorili da u Palestini može. Kad je to dobilo ovakav jedan oblik, da je to postala ja, velika pojava, kaže ne, može to ni kod njih više. I oni kažu da je to izgubilo više svaki smisao, svaku kontrolu, svaki oblik ljudskog, vjerskog i ne znam nijačega. Znači to, e, znači nema apsolutno nikakva opravdanja, nikakva smisla i, i, i dirati u život drugog na bilo kakav način je uistinu jedan od, neoprostivih grijeha. I ovaj čovjek je vidio čak dio Leme smatra da ubijstvo drugog e, spada u grijehe koji se neće oprostiti. Ne znači da će biti vječno u ne ali neće se oprostiti kako to navodi Ibn Abbas i ostali, znači oni kažu, jer ti kad dobiješ nekoga, tu imaš niz prava koji si, koji ti narušio ljudi. Recimo, prvo si, imaš grijeh prema Allahu Đelešanu što si prekršio njegovu naredbu da ne smiješ drugog ubiti. Drugo, imaš grijeh što si narušio rodbinu ubijenog. Imaš grijeh zbog ubijenog samog. I sad recimo desi se Allah ti oprosti u redu, pokaješ se. Desi ti se da rodbina ubijenog oprostiti platiš krvarno, ne znam, nije šta nešto, kako već stoji Ali hoće li ti oprostiti onaj, hoće li ti halalit onaj koga si ubio? Ti to ne znaš. A sigurno kad dođe kijametski dan i kad mu se kaže, hoće li birati između oprosta tebi i hoće li birati između tvojih dobrih djela, da će na tom danu izabrati tvoja dobra djela. Ko si mu ti da ti, da ti halali oprosti, pogotovo na tom danu? Kada svako će tražiti i najmanje dobro djelo. Nevjernicima Sve. Šta će Nema, njima neće koristiti, ali će tebi biti oduzet. Zato se nam kaže u Buharinom sajiju, kubi je nevjernika, sa kojim muslimani imaju ugovor, znači o miru i slično, znači uh, eh, ko ubije nevjernika, neće okusiti miris Znači, neće biti blizu džennetu. Šta to znači? To znači, kao kažu učenjaci, da će on učiti svoje pravo. Iako to njemu neće koristiti. Ali u jednu ruku i hoće. Jer nevjernici koji budu, oni će biti u osnovi u džennemu zbog svog nevjerovanja. Ali s druge strane njihova visina kazne zavisit će od njihovih loših dijela. I ovo što se više loših djela riješi, manja će mu biti kazna. Razumijete to? Hoće. Zato dirati to i takve stvari, upuštati se i, i ne znam ko to... jer ja uistinu ne znam nikog od uleme ko, ko je to u principu dozvolio. Bilo je nekih koji su za Palestinu govorili neki stvari, ali kad su vidjeli kakav je to oblik uzela. A pa to je Kardavi govorio, ali... sad se priča, kad štuc cura se kao pasa, uleti tamo, kaže, pobio njih štuku. Pa otkud je pravo? Kaj nijaš nekakva, nema drugi izlaz, kaže, šta će kuće? Kako nema izlaz? Kako nema izlaz? Imaš, imaš Ovaj, dobro, nek nema izlaza. Hajde, dobro, recimo, nema izlaza. Ili je dozvoljeno ubice. Je li dozvoljeno čovjeku zbog teške bolesti da, da, da se ubije? Čak nije dozvoljeno ni priželjkivati zbog teškoće koja čovjeka spopadne. Nego treba reći dok je dobro, drži me u životu, kad bude bolje da umrem, usmrti me. Znači, otkud na osnovu čega to može? Hajde, eto, nek, eto ti, ti, mislim, svi imamo razume. Ali na osnovu čega? Kako? Mislim, to nije sad propis, pošto ti puste bradu ili nećeš, obrije bradu ili nećeš. Razumiješ me? To je propis koji recimo neki smatraju, većina smatra sunnetom, neki smatraju vađibom, nema veze. Hajde neki vađib. Ali opet to je sve u domenu manji grijeha. Razumiješ me? Znači nima se ovdje pitanju život čovječe, život ljudi, a i život tebe samog. Znači dvije najveće zabrane u svim vjerama svih poslanika ti porušiš. Zašto? Na osnovu čega? Zar nisu jashabi imali iste takve bezazlaze situacije u Mekke? Jesu li imali? Imali su. I zato kažu naši učenjaci, vjerovjesnički šerijati ponudili su vjernicima troje. Nema četvrtog. Prvo je da živi u mjestu gdje mogu ispoljavati svoju vjeru, sva vjerska osjećanja i dužni su, su čuvati tu blagodat i dužni su ispoljavati svoje vjerske osjećaje. Ako ne mogu, znači vrši se na njih pritisak, kao što je bio slučaj u Mekke s poslanikom sa ili na nekom drugom mjestu bilo gdje u svijetu, desi se da se vrši na njih pritisak, torture i slično, šerijat je ponudio, odnosno objave svim vjerovjetnicima, ponudili su hidžu. Idi. Otiđi u drugo mjesto kad je mogu poslanik najsvetiju zemlju ostaviti Meku. Nema onda svetije zemlje ispod. I kad je šeha Albani 60. godina govorio izdo fetvu da palestinci učine hijđu, oni su njega ismijavali. Kako ću ostaviti Bejtul Maktis, kako će ostaviti ovo? Pa poslanik ostavio kabu koja je vrednija od toga, ali tako li nije? Na kraju poslan stavu pred Kabu i kaže velika si, veličanstvena si, počašćena si kod Allaha, ali život jednog muslimana je vredniji od tebe. Znači, učini hijđu. Otiđi negdje gdje možeš ispoljavati svoju vjeru. I treće, kaže učenjaci, ako ne može se učiniti hijđa, a to je Musa ponudio svom narodu i to važi i danas, to je propis koji je ostao važeći, to je da se skriva vjera. Šta znači? Znači, tada u tom slučaju dolazi propis <clears throat> da je dozvoljeno vjerniku, odnosno ne dozvoljeno, nego da bi vjernik tada trebao, da sve javne i badite ne pokazuje, recimo ako u pitanju brada, može se obrijati. Ali ne s ciljem da on bude spavač, da nešto radi, kako to vi kažu po znacima navoda, nego zato da ne bi bio uznemiravan i ne može ispoljavati svoju vjeru. I on živi normalnim životom i sve javne obrede ne ispoljava, čak ni namaz u jer kako to Alšan navodi, da je Musa svom narodu rekao, kad je faraon toliko pritisnuo ih, rekao im je, uzmite kible u svojim kućama, to jest klanjajte u svojim kućama i čekajte izlaz od Alšan. Znači, tu je tri izlaza, nema četvrtog. Nije, nijedna nebeska objava nije ponudila četvrti. Znači, ili možeš ispoljavati vjeru to je blagodat, tada možeš, ako ne možeš učiniti hidžu, ako ne možeš ispoljavati vjeru i ne možeš učiniti hidžu, onda dolazi stepen treći kada je dozvoljeno da čovjek jednostavno ovaj, sve te ibadete i to radi tajno. Znači sve te ibadete radi šta? Tajno i ne pokazuje se pred drugima, niti svoja verska i živi među ljudima dok što ne dadne izlaz, a izlaza može biti dva, ili da, da, se ljudima oslobodi pa da mogu ispoljavati vjeru ili jednostavno da mu omogući se da učini hidžu. Eto, govorili smo o toj važnoj temi, ja zbilja ne vidim kako to može se pravdati, na koji način slično, jer život je svetost koja je neprikosnovena, čovjek ga nema pravo oduzeti ni sebi. I mi znamo sve te hadise koji govore o samoubistvu, a kako je teko ubistvu drugog. Prema tome, ovo što je sad uzelo oblika maha, bojim se da sve to nije utemeljeno na, na, na ispravnim dokazima i ispravnom razumijevanju. Čak i u Palestini to mnogi učenjaci, kao što Ibnu Semin i ostali, jasno su rekli da, da, to je neispravna praksa i da to nema utemeljenja. Mako pričao šta je i ostalo da na akademiji da može, ne može ovako, onako je ostalo. Jer ti imaš razum svoj, ti vidiš, znači postoji neke stvari, ja uvijek vam govorim, uvijek gledajte šta je osnova za nešto. Šta to znači? Znači, ako je osnova za neku stvar zabranjena, a neko ti sad u vezi s tim kaže da je nešto dozvoljeno, odmah postavljaš sve pitanje, nešto nije u redu, treba provjera. Razumijete me to? Znači, osnova je sad u pitanju da, se život drugog, svoj život, ne smije dirati ni u kom slučaju. I sad neko kaže u takvom jednom strašnom obliku da ti dođeš ovo, ono, ovako, onako, ovaj, u tim, kaže može. Zašto? Kako? Kuda? Odakle? I slično, prema tome, ovaj, to su stvari kojima, nažalost, iskušani, iskušani su ljudi ovog vremena da nas sačuva svakog, svakog iskušenja i svakog problema.